naging best sa klase sa lahat ng subject ko. Ang mga friends ko sa klase ay katulad kong matatalino. At ang lahat ng kinopong kaklase, hindi ko bibigyan na magkaroon ng chance na sila'y maging top. Sabihin man na mayaman at least ako'y advance sa mga subject like math yan ang subject kong love. na kong matulog sa aking klase, pero pasado lagi dahil si ma'am aking mami at hoy, ako ang laman. Dahil si mami ang advisor namin, kaya pasado lagi, ka kaya pasado lagi. At ngayon graduate na ako, ako ang pinakatap sa inyo. Kumikinaw mga nerals ko, teacher ang aking mami. Salamat din sa inyo mababait na kaklase ko Dahil kung hindi kayo nagpakabobo Hindi ako top sa klase Alright, alright, alright, alright Ako ang top sa klase Alright, alright, alright, alright Ako ang top sa klase Alright, alright, alright, alright Ako ang top sa klase Buti na lang tayo ay nagpakabobo ako ang top sa klase Atlong taon na ang nakaraan Nung tayo ay gumraduate Yung iba ay may trabaho na At yung iba ay nasa states Yung iba mayaman na Yung iba ay may pamilya na At merong kotse Samantalang dati nangungopya sa akin Pero mababa pa rin ang grade Sa mga subject like math Yan ang subject kong love Na matulog sa aking klase Pero pasado lagi dahil si ma'am ating mami at hoy, ako ang laman. Dahil si mami ang advisor namin, kaya pasado lagi, kaya pasado lagi. At ngayong graduate na ako, ako ang pinakatap sa inyo. Kumitinaw man ang medals ko, teacher ang ating mami. Nunipas ang mga yaman ang pinairal ko Ako ay namakan Tayambay, tambay, tambay, tambay Ako ay namakan Tayambay, tambay, tambay, tambay Ako ay namakan Tayambay, tambay, tambay, tambay Ako ay namakan Taye dahil puro yaman ang pinairal ko Ako ay walang trabaho